خب بسم الله الرحمن الرحیم کتاب اللقیت کتاب لقیت لقیت و لقطه فرق دارن اگر اون گم شده چیز دیگه ای بود که بهش میگن لقیت ولی اگر بچه بود بهش میگن لقطه بهش میگن اگر چیز دیگه ای بود اگر بچه بود بهش میگن لقیت بهش میگن چه؟ اذا نبذ طفل بقارعة الطريق فعلى كل من علم بحاله حفظ نفسی میگه زمانی که انداخته شد و افتاده بود تفلی در راهی پس بر هر کسی هست که حالتش رو دونست حفظ نفس اون و القیام به کفالته و عهدهدار شدن کفالت اون هر کسی که دید متوجه شد آگاه شد بچه فلان جا افتاده گم شده بچه ای بی صاحب میگه باید اونو چکار بکنه حفظش بکنه و کفالتش رو بر عهده بگیر ببین اسلام و با احکاماتش که در اوج هستن در تمام زمینه در گم شده این قدر این فقها بحث کردن کدوم مکتب بشری اومده این همه بحث بکنه که آقا بیا روی این همه چیز این همه مسائل ریز بیار قوانین اسلام چرا این همه جلده این اینقدر ریز بحث کردن تا حق زاینشه که نگو خلاصه زمانی که چیده شد تفلی زمانی که گم شده بود طفلی در راهی یا جای دیگه بر هر کسی است که حالت اونو میدونه اونو حفظ بکنه و کفالتش رو بر عهده بگیره فاذا انفرد به منهم ذو امانه علیه و قیام به سقط فرضه عن الباقین زمان که یک شخص شخص امین اومد اونو تحویل گرفت این فرض از باقی مانده ساقط میشه کدوم فرض آقا فرض کفایه هست اگر گم شده بچه بود که اونو باید تحویل بگیری اگر تحویل گرفته نشد و حلاک شد کل امت اسلامی چیه؟ گناهکاره پس چیدن بچه ای که صاحب نداره حالا چی به سن تمیز رسیده باشه چی نرسیده باشه فرض کفایه هست فرض چه هست؟ اصلا بابا یعنی یک حیوان کوچیکی که هنوز به سن غذا نیست شما رفتی دیدی یه جایی میدونی این نمیتونه بخوره و بنوشه فرض کفایه هست که این حیوان جانش رو نجات بدی نجات بدی چه برسه به یک واقعا فقهای قدیم چه چیزای قشنگی که استنباط نکردن پس زمانی که انداخته شده بود طفلی در راهی یا در جای دیگه ای که صاحب نداشت برداشتنش عهده دار شدن کفالتش فرض کفایه هست اگر یکی او رفت اونو تحویل گرفت از بقیه چی میشه؟ ساقط میشه فإن وجد معه مالا استأذن فيه الحاكم ليقدر له ما ينفقه عليه اگر همراه اون بچه مال یافت اجازه میگیره از حاکم تا مشخص کنه حاکم که بر اون بچه خرج بکنه فان انفق منه بغیر اذنی ضمن اگر خرج کرد بر اون بچه بدون اجازه حاکم زامنه با غرامت اون خرج شده ها رو بده وإن لم يجد معه مالا وتبرع بالنفقة عليه من ماله كان محسن میگه اگر مالی همراه اون بچه که پیداش کرده صاحب نداره یافت و تبرعا خودش اومد برش نفقه کرد از مال خودش این کار نیکوکاریه و این ابا او عجز انفق عليه من بیت المال اگر نداد از طرف خودش یا بیچاره نداشت اون موقع از بیت المال خرج این بچه بچه پیدا شده داده میشه کان حرا ها و لم بله وكان حرا مسلما في الظاهر حتى يبين ما سواه میگه این بچه هم حکمش اینه که این آزاده هست و حکمش اینه که مسلمان هست در ظاهر تا اینکه خلاف اون چیز با دلیل ثابت بشه ولی اصل بر اینه که این هم آزاده هست و هم مسلمانه یعنی حکم مسلمان برش جاری میشه فإن كان واجده غير مأمون عليه أن يسترقه أو على ماله أن يتملكه انتزع من یده الى مأمون علیه اگر یابنده این بچه امانتدار نبود بر اون که میومد اونو برده بکنه یا امین نبود بر مالش که بیاد اونو تملک بکنه بیاد اونو به تصرفش در بیاره میگه گرفته میشه از دستش و دست یک معمونی داده میشه پس اگر معمون علیه نبود امین نبود بر اون بچه اونو مثلا به این شکل که مثلا اونو میومد بردش میکرد آه اذیتش میکرد خلاصه امین نبود برش یا بر مالش از دستش گرفته میشه و بر یک شخص امینی داده میشه و اذا بلغ فاقر بالرق قبل ذلك من و زمانی که بالغ شد و خودش اقرار به بردگی کرد این ازش پذیرفته میشه و اجری علیه حکم و حکم برده برش اجرا میشه ولو اقر بالکفر اره ثم اقر و اگر اومد اقرار به کفر کرد که آقا من کافر هستم مسلمان نیستم میگه ارهبه اینجا ترسونده میشه سپس اقر سپس ثابت میشه بر همون اقرارش ولو ادعى ولو ولو ادعى نسبه من صدقه لحق به اگر ادعا کرد نسب این بچه رو کسی که اون تصدیقش کرد خلاص بهش داده میشه اگر ادعا کرد نسب خودش رو به شخصی و اون شخص اومد و حرفش رو تصدیق کرد اون موقع اون ادعای رو کرده بهمون ملحق میشه مال همون میشه دیگه نسبش ولو ادعاه قبل البلوغ اگر ادعاش رو قبل از بلوغ کرد لحق به من غیر تصدیق اگر ادعا کرد قبل از بلوغ اومد و ادعا کرد ملحق میشه بدون تصدیق پس اگر ادعا کرد نسب اون بچه رو کسی که اون تصدیقش کرد به اون طرف چی میشه ملحق میشه و اگر اون ادعا قبل از بلوغش بود خب بدون تصدیق ملحق به اون نسب میشه آقا مثلا گفت پدر فلان ولا ولاء عليه لملتقته ولائي برای ملتقتش وجود ندارد ولا يحرم بينهما النكاح والنكاح بين بين اونها حرام نمیشه مرد بود با مثلا فرزندان این ملتقت محرم که نیست و حق ولا چون ولا یک پیوندی است که بین برده و آزاد کننده وجود داره از این طریق ارث میبره نه سید میگه ولایی بر برش بر برای ملتقط وجود نداره و نکاح هم بینشون حرام نیست تا اینجا کافی است